Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, I onda kažeš tog show Idu, recimo, četiri takta ovoga. Četiri daktalna, ono, okej. Kod, ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I ono- Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle ide top show Braći Budki. Znači mi moramo... Vi sada slušate talk show Braći Budki vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Dami i gospodo, cenjeni auditorijume, dobro vam jutro. Ovo je prvi talk show u novom milenijumu. Čestitam. Nevjerojatno je, dragi slušalci, kakvih sudbina ima, kako je šarenilo osjećanja, ponašanja, društvenog delovanja u našem bliskom okruženju, a da toga nismo ni svesni. Notorna činjenica da život piše romane stalno se potvrđuje. Danas u studiju Radija 021 imam čast da vam predstavim čoveka sa zaista nevrovatnim iskustvom. Možda je čak bolje reći da vam predstavim jednu sudbinu kakva se ipak redko sreće. Ovu emisiju ćemo posvetiti ljubavi u onom izvornom najčistijem smislu. Sa nama je gospodin Diogen Macura, poznati posljednjih dana kao fantom iz Skupštine. Gospodine Macura, dobro vam dan. Dobar dan. Recite mi gospodine Macura kako se osjećate u našem studiju. Pa u vašem studiju osjećam se dosta prijatno. Malo, da kažem, nisam navikao da dolazim u ove S obzirom, na, s obzirom na vaše iskustva o kojima ćete nam pričati, možda je ovo testno za vas ili ne? Pa ja sam navikao na teskobu prostora, ali volim širinu. U zadnjih nekoliko dana po je počela da kruži priča o vama. Šta se zapravo desilo? Vi ste 20 godina izolovan čovjek od sveta i ljudi. Ja sam u stvari na neki način postao bio, sada već mogu da kažem bio pustinjak. U pravom smislu reči pustinjak jer ste, jer ste evo, rekao sam 20 godina bili negde drugde. Gde ste bili i zašto? Ja sam bio pustinjak, ali u centru Beograda pustinjak. Je li to moguće? Ja sam pre 20 godina, nešto više od 20 godina, kada je umro maršal. Ja sam išao da se poklonim njemu u skupštinu kada je njegov les bio izložen, kada je njegovo beživotno telo bilo izloženo. Da. I onda sam prolazeći nekoliko puta oko njegovog tela osjećao sam se strašno usamljen. Da, i, Osjećao sam da sam, da je, kako je Marsal otišao, da sam najusamljeniji čovjek na svijetu. Kao da je deo vašeg tela kao otišao zajedno s njim, tako? Kao da je u tom trenutku jedan deo mene u, umro. Uginuo. Dobro, i šta je dalje bilo? Ta osjećanja su bila, ta su pomešana osjećanja bila stravična, tako? Vi ste bili na ivici. Šta ste onda učinili? Ja sam bio silno ophrvan snažnim osjećanjima gubitka. Da. Imao sam tako neku silnu potrebu da se sakrijem u mišju rupu, da propadnem u zemlju, a nisam znao gde mogu da odem, da propadnem, da nestanem. Dobro. Nije mi bilo kada sam obilazio njegovo telo ni do čega, ni do života. Samo neke bolne uspomene su me oprvavale. Da? kažem sebi zašto sad da živim kad nema više maršala. Nije više ništa imalo smisao, a jedino maršala sam voleo. Osjećao sam se kao, kao u kad mi je umro najprivrženiji konj. Da. U tome, odmah da kažem, nije bilo, u toj, tom osjećanju nije bilo ničeg suicidnog. Jedino danas može se reći ono što sam osjećao to je bila iskrena ljubav. Da, mi smo ovu emisiju posvetili ljubavi baš zbog te vaše zaista potresne priče. Tako da to će biti osnovni motiv današnjeg našeg razgovora. čula nekoliko dana pa sam se zabrinula šta se to događa. Dakle, čuli ste Diogen Macura sa zaista, zaista neverovatnom pričom. Gospodin Macura je proveo oko 20 godina u zgradi Savezne skupštine u Beogradu. Hteo je da se sakrije, kako sam kaže, u mišiju rupu i otišao je negde. Gospodine Macura, mišija rupa simbolično Šta je bila mišija rupa, vaša mišija rupa? Pa ovako ja kad sam osjetio taj silan osjećaj, ja sam se malo motkao tamo po skupštini u želji da nestanem. Da? I onda sam u jednom trenutku video tamo neki radnici su nešto popravljali i ja sam u jednom trenutku video jednu, jedan otvor i polako sam skinuo sako i polako sam počeo da ulazim u taj otvor. To je bio inače kraj Ventilacijone cevi. Unutra inače u skupštini postoji cijela jedna instalacija, jedna mreža cevi, kao što na kraju krajeva svaka veća administrativna zgrada ima u sebi ugrađene razne cevi i za razne namene. Evo recimo, to i istorijski kad se gleda tvrđava, na primjer, je primjer, da kažem antičke administrativne zgrade sa puno namenske ventilacione infrastrukture. Znači ima mnogo ventilacionih cevi kanala u zgradi Savjezne skupštine, vi ste tokom godina dosta toga obišli, tako? I živjeli ste praktično u tim cevima. Pa ja sam živao u tim cevima i, e, u polovini tih cevi, zato što jedna, jedne cevi služe za ubacivanje čistog vazduha, a druge cevi služe za izbacivanje smradova koje izlaze iz Skupštine. Da li je bilo, pretpostavljam iz početka da je bilo veoma teško tih prvih dana, ali verovatno vaš osjećaj je prevladao tako da niste marili za komfor, ali kasnije kada ste se već navikli, koliko je teško kretati se kroz te cevi, ta mreža, malo, malo o strukturi zapravo, čisto arhitektonski mi recite. Pa, e, u izvesnom smislu neke e, određene fizičke osobine onaj koji prolazi kroz cevi mora da ima. Da. Ja kad sam se doteturao do to prvo slobodnog od, otpora, ja sam u stvari bio obhrvan nekom pacovskom potrebom za samoćom i saživanjem. I nisam želeo nisakim da podelim svoje silno osjećanje želje da presvisnem. Ali vremenom, Iz početka je to bilo kao neko magnovenje teturao sam tim instalacijama dok po, polako nisam počeo čisto pacovski da se orijentišem u tom prostoru. I onda polako sam počeo da se akomodiram u taj prostor i to je vremenom iz dana u dan postala moja navika i deo mog života. Da li ste vi baš potpuno bili izolovani ili ste mogli da pratite događaje u spoljnom svetu? ovako, te cevi su tako instalirane da ja na bazi gledanja iz te cevi kroz te ventilacione otvore, ja sam u stvari imao savršenu sliku šta se tokom proteklih 20 godina događa u Skupštini. Mhm. Ja sam iznad svake prostorije za, za, sastanke, za kancelarije, toaleti, kuhinja, e, masažni saloni. Svuda sam mogao da promolim nos, da načulim uvo i da sve to snimam, beležim, pamtim i registrujem. Od čega je, evo vidite, i sami ja sam vam dao ovu moju, e, moju brošuru na 2000 stranica o mojim uspomenima. Dobro, poslije, malo kasnije ćemo o tome. Znači... Ja sam pratio sve što se događa u politici, ali ja više posle masalove smrti nisam više imao nikakvu iskrenu, da kažem, privrženost ni prema jednom od naslednika njegovih. Malo sam se po, pokolebao kada je Slobodan Milošević, kada je došao na vlast, na tron, eh, ali ja sam prema njemu, da kažem, nisam osjećao tako žarko i silno osjećanje kao što sam osjećao prema Druguti. Znači u duši potrebna je neka iskrena, iskrena iskrena želja za ljubavlju koja se onda ja. ovaplodi u projekciji na neku osobu, je tako? Ja sam samo pratio moj e, osjećaj silni iskreno, iskrene ljubavi prema, prema nečemu i nekomu. Da. Posle Maršalove smrti ja sam po čovečanskoj prirodi tražio novi oblik, objekat ljubavi. Da. Bole vremenom ipak moram priznati kako sam ja tamo živeo malo splasno, malo splasno. Da. Ali u mnogima koji su dosli posle njega ja sam tražio naslednika predmeta mojeg obozavanja. Mhm. Ali sve one predsjedničiće sam posmatrao kroz one otvore i mogao sam kritički neki odnos prema njima da uspostavim i da izmerim tačnu meru iskrenosti i iskrene ljubavi koju osjećam prema njima. Jedino mi se ovako sad kad se sećam malo onaj Koliševski dopao koji me privlačio i kao inteligentni muškarac, ali nije imao tu karmu, tu iskru kao što je imao Marshall. Dobro. Kažem nešto, samo se malo kolebao posle osme sednice, ali nije ni to bilo ono pravo, znači niste osjetili... Ja sam osjetio da to nije u stvari ona vrsta ljubavi, iskrene ljubavi koju sam ja osjetio onda u stvari kada je umro Marcel. Znači, kada je umro Marcel i pre toga u detinstvu kada mi je umro najprivrženiji konj. Da, Sjajno, sjajno. Recite mi, vjerojatno će naše slušalce, <laughs> vjerojatno će ih mnogo zanimati kako jer mnogi nisu bili u, u zgradi Savezne skupštine. Kako zapravo to izgleda iznutra? Šta pa, tamo ima? malo, malo ipak zanimljivih nekih pikantnih detalja. Obično kamera kad snima skupštinske sednice, ona snima malo tamo šara po, po publici, šara malo tamo po onim stolicama i onom e, kako deku tamo napred, ali e, kad malo podigne se ta kamera, onda vidite da ima gore mnogo, mnogo rupica nekih iz kojih može tačno da se vidi šta se unutar događa. Ja sam kroz te rupice gledao, nekad sam čak mogao da prepoznam svoj nos kako sam promolio kroz one šipke drvene gde, gde u E, sve sve vazduh ili izlaze smradovi iz e, parlamenta iz, iz, iz skupštinske sale. Znači vi ste imali pregled situacije, bili ste praktično i na sednicama svim značajnim, mogli ste da birate. Pa ja sam, ja sam prvi dolazio i poslednji odlazio sa svih sednica parlamenta. I što je značajno, vodili ste beleške, je tako? Svaki događaj zanimljiv je zabeležen vašom rukom. E, sve sam to vodio, a ovako osobno sam postao neka kombinacija Anne Frank i fantoma iz opere. Da, situacija u kojoj ste bili bi se moglo najbolje definisati kao kombinacija te dve osobe. Ja sam se krio od ljudi da me niko ne vidi, jedino što sam se malo muvao ujutro oko 6-5 sati kad su spremaci tamo i kad piju kafu. Sa nekima sam se i ovako čisto upoznao i sa nekim sam čak imao i nešto malo bliže kontakte, ali Čim dođe tamo pola osam radno vreme, čim dođu limuzine ispred sam se parkirao, ja sam se povlačio, povlačio se unatrag i vraćao se u moju cep. I niko znači nije znao za vas? Za mene niko nije znao, a ja sam znao za sve. O, to je sjajno. Dobro, recite mi, sadržaj zanimljivo u skupštini, kakvi su? Ima možda svi pogrešnu predstavu o tome. E, to me najčešće sad pitaju u posljednje vreme, kako u stvari izgleda skupština iznutra. Da, pa kako izgleda skupština pa, unutra? Unutra imate ceo jedan mali mikrokosmos, ceo jedan svet unutra od šta sve političaru treba, tamo može da se nađe. Od krojačice, frizer, frizerke, bankupske maserke, manikirke, pedikirke, jakuzi, na primjer. Sve to ima znači. Onda ima, recimo, što se tiče imidža, imate konsultante za imidž. Da. Imate plastič, plastičnu operaciju, onda imate razne korektivne operacije, treninge, imate beskonačnu traku po kojoj može političar pasivno da, da, se kreće. Onda imate pekare, salatare, krojače, sminke, mesare, obućare, noćni klubovi. I zbog čega sve to? zbog čega sve Stripterke na šipke, naprijed. Zabavni program, čitav jedan svet koji služi u stvari, ovo je objašnjenje, da zabavi i opusti iznurenog političara ophrvanog teškim mislima na sudbinog svojeg naroda. Kao, odmah moram reći da mu omogući da neopterećeni prazne glave donosi sudbonosne odluke. Dobro, vi ste živjeli u cevima, kako je izgledao vaš prostor u kome ste najčešće boravili kad niste šetili okolo? Kad one transformacije tokom deset godina polako su u stvari počele da se izbacuju iz kabineta Titove slike i da se stavljaju ili Miloševićeve slike ili neki sveci, popovi ili neki drugi, drugi ljudi sa estrade. Dobro. I ja sam polako počeo da skupljam ono što je sve podsjećalo na moju iskrenu ljubav, da skupljam njegove portrete biste u akciji, u uniformi, u različitim situacijama, u Neretvi, u eh, oslobođenju Beograda. I imao sam jednu celu kolekciju i kad sam išao kroz cev, tamo onu centralnu, mogao sam da pratim ceo njegov, da kažem, istorijski razvoj, a sa njegovim istorijskim razvojem mogao sam da pratim i sudbinu naših naroda i naroda a i vaš razvoj je naravno vezan za... A moj razvoj je vezan skoro simetrično sa njim, jedino je ta razlika što sam doživeo težak šok kad mi je umro najprivrženiji konj. Da, to je zaista bilo veliko, veliko opterećenje za, za vašu napaćenu dušu. Jer a ste ovo, a Marsalova smrt me, da kažem, dotukla na tih 20 godina. Da. Težine, od, u težini od 20 godina. Dobro, ja mislim da Sada bi trebalo da krenu najnove vesti pa ćemo napraviti malu pauzu, čuti jednu pesmicu, a onda ćemo nastaviti sa razgovorom, dragi moj gospodine. Ne, sviđa mi se kako ovaj priča, vaš gost, tako priča da se može povraćati nekad. Chibut. slušalci sa nama u studiju je gospodin Diogen Macura, čovjek koji je 20 godina proveo u ventilacionim cevima Savezne skupštine. Gospodine Macura, rekli smo nešto o sadržajima koji su tamo, e, vidimo da su zaista raznoliki i šareni. Vi ste sve to vidjeli, vi ste znalac praktično svega šta se tamo dešavalo. Recite mi još nešto, kako je vama bilo u vašoj stambenoj jedinici u Saveznoj skupštini? Teško je reći da je to bila stambena jedinica, ja sam tamo provodio vrijeme i bio na noćenju. U stvari provodio sam, da kažem, ceo dan. Da? A ja sam morao na neki način sebi to vrijeme da ispunim. Evo recimo, e, sredio sam tako jedan prijatan i intiman kutak sa dosta jah stučića, zatim goblenskog asortimana, koji sam u toku dugih noći izrađivao i uglavnom su to bili motivi na, na teme iz ofanziva Noba, zatim e, Titovih prekomorskih putovanja kao i bližih događaja iz naše historije. Da. Na primjer, evo od e, svih mojih ručnih radova, heklaraja e, i ovih kragnica koje sam radio, izrađivao sam stolne veličine 20 puta 20 Eh, na kojima sam bio u stanju tako sitan bod da uradim da je stalo 4000 petokratki meliranih sa srpovima i čekićima. Sjajno, znači vi ste se bavili umetničkim radom u toku tih dugih noći i dana kada nije bilo velikih aktivnosti u Skupštini. Kad, eh, kad sam imao dosta vremena, kad je bilo uglavnom preko vikenda. A inače ja sam i obilazio eh, hodnike kada nije bilo nikoga tamo preko vikenda, pošto svi se skupe odu ili na, na neki izlet ili u vikendice, ja nisam nikuda odlazio. Da, da. I onda sam obilazio e, različite eksponate koji se tamo nalaze, tamo ima i dosta predmeta koji imaju istorijsku i umetničku vrednost. Dobro. Inače, to sam htio da kažem, ja nisam nikada bio član partije, niti sam u potpunosti baš delio sva uverenja to. Ali? Ali sve ono što je za mene Tito iskreno predstavljao i simbolizovao, mene je nekako nagonski privlačilo i ja sam se tome strasno odavao. Na primjer, e, ja sam našao tamo i njegova, njegov orman sa njegovim modelima. I kada mi je bilo najteže, u nekim najtežim trenucima kad su me uspomene i sećanje opravavali, ja sam ukrao u stvari iz jednog ormana njegovu uniformu i pokrivao sam se maršalskom uniformom. Da vas greji, da vas da Me da me čuva. Sjajno, sjajno. Znači, izuzetni doživljaj u tim cevima. Recite mi, kakva je ta ventilacija, kako ste vi dolazili do vazduha, da li, da li ste tu imali problema, cevi, topao vazduh, zagušljivo, pa ja malo sam, o tome mi recite pa, Ja sam, ja sam pratio kuda se kreće taj vazduh i ja sam potpuno istražio u, kojima ce, u kojim cevima e, je prijatan vazduh, u kojim cevima je neprijatan vazduh i normalno nagonski sam se orijentisao da više provodim vreme u onim cevima u kojima je, da kažem, prijatan, prijatan vazduh. Kakav je bio vazduh u tim cevima? Pa znači... u tim cevima, evo ovako da vam kažem, ja sam u tim cevima imao bolju krvnu sliku i hemoglobin nego sada kada sam e, izašao. Tamo je, na primjer, šumski vazduh sa 1500 metara godinama donošen sa Durmitora i Brezovice. A sad čujem vuku sa kopaonika, ali opet ni taj nije loš. Oni još nešto sipaju u taj vazduh, tako da i posle najteže velike nužde miriše na ljubičice i karanfile. Uopšte ne osjeti se onaj zadah klozeta. Inače, dobro se spava, tamo kada ovako sad malo bolje pogledam, tamo su i pacovi podgojeni. Čak ima jedan primjerak, Đorđe sam ga zvao, ima jedan primjerak E, da je taj više oblikom podsjećao na krmaču nego od pacu i to sve od spavanja i žestokog dembelisanja bez obaveza, a i na zdravom vazduhu. Talk show braće Budkaj. Znači, pratili ste iskustva svojih sugrađana, da tako kažem, pacova koji su živjeli sa vama 20 godina. Šta se još za tih 20 godina dešavalo? E, ono što je interesantno, ja sam video za tih 20 godina kako se u službi i napredovalo i nazadovalo i kako se kroji politika, ne samo po konferencijskim salama, nego i po pisoarima. Da? Šta je bilo po tim pisoarima? E, pa evo, ja sam, video sam za ovih 20 godina šta je sve cena ulaska i napredovanja u visokoj politici? Ja i gadnih scena sam se boga mi nagledao. Evo recimo jedan primjer, vidim puna tu škada julovaca sa puna jedan drugom leđa kao deca i, isprava sve to izgleda kao naivna igra. A posle? A to, to rečima ne može da se opiše. To je jedna tako neiskrena scena bila da je toliko meni bilo upečatljivo da evo i sad kad se setim... Pa ajde recite nam, recite nam. Pa ne bih teo sad pričam tako. Mislite nije zaradio radio tako priča. Znate što je zanimljivo je to, e, bili ste tamo, disali ste čist vazduh kao što ste rekli, ali trebalo se hraniti, trebalo je jesti. Kako ste s tim izlazili na kraj? E, tu e, postoji jedna vertikala za džubre na koju su također napojene ove cevi. Da. Na svakom spratu ima otvor za dnevno đubre, a ima i otvor za nedeljno đubre gdje se iznosi, to je velika, jedan su lundar koji ide na, dole, dole su kontejneri. Pa da, niste se valjda đubretom hranili? Ja sam jeo sve same đakonije a ovako da kažem, boga mi bacalo se na primjer celo jelo, dođe neka delegacija kako iz unutrašnjosti, tako i iz inostranstva i tamo se baci kompletan asortiman koji su oni imali za ručak, na primjer. Znači, dosta se bacalo u to Pogotovo kad dođu ovi stranci, oni, oni ovaj, tako nešto gricne ovamo onamo, a uglavnom sve ostalo se baca, tako da puno činiju recimo nekih specijaliteta su bacali a ja sam e, imao jednu mrežicu i kad god nešto bace ja da kažem upecam, upecam sebi Rucak, večeru, doručak i da kažem vrlo dobro sam se hranio, čak sam u jednom trenutku počeo e, nemil, nemilice da se gojim I onda sam morao ipak malo da pređem na lakšu Da, Zbog toga što tamo se ja sam evo baš e, gledao strukturu smeća i džubreta koje se baca. Vodio sam čak i dnevnik i, e, e, i statistiku đubreta. Evo sad mogu da uporedim, na primjer, pre se jelo uglavnom prasećina i istrčana jaretina. Tako da je to postnije. E, me, ovo praseće je, da kažem, e, masnije, a ova jaretina istrčana je bila nešto postnije. Da. Ali uglavnom balkanska i maloazijska kuhinja je bila zastupljena tokom ovih 20 po, poslednjih godina, čak i za vreme kada je na tronu bio Slobodan Milošević. A, samo da vas pitam, samo da vas pitam, e, znači bacalo se dosta, jer činjenica da ste se uspeli nagojiti, pacovi su se nagojili, pa to znači- kažem, taj vazduh i ta hrana, normalno to je kao da u planinama ste. Vi ste osjetili zadnjih meseci, zadnjih nekoliko meseci. I kad je došlo, Da, kada je došlo do promjene vlasti, da li se manje baca sada ili je to slično? Kako, kako vam se čini? Ja sam, baca se... ja sam ispravo prvi par dana se manje bacala, a da. sad se baca nemilice isto kao što se bacalo i, za vreme ovih prethodnih režima. S tim što se sad malo ipak više izvoljeva, vidim sve same djakonije morski i prekomorski specijaliteti, pa sve do nemačke vestfalske kuhinje i rajnska vina, maorska kuhinja iz Luzijane, na primjer. To su ljudi koji su proputovali svet, koji imaju drugačije poglede na, na, na stanje stvari i drugačije se i hrane. Oni su stekli druge navike u tom svetu i vidim da sad to izvoljevanje ne samo u, u kvalitativnom smislu, nego i u kvalit, kvantitativnom smislu e, se vraća na prethodnu na, na, prethodno izvoljevanje. Na prethodno izvoljevanje. Znači izvoljevalo se, izvoljeva se i sada. Rekli ste mi da, da ste imali pristup informacijama. Sad mi to objasnite, e, ja razumem da ste mogli da pratite dešavanja u Skupštini, ali šta je sa ostalim dešavanjima koja nisu vezana za Skupštinu? Ne samo da sam mogu da smeknem po konferencijskim salama sve šta se događa, nego tamo se, kako smo već kod bacanja, tamo se bacala i telekomunikaciona oprema. I tehnička roba znači? I tehnička roba. Naprimjer, ja sam u jednom e, trenutku u velikom toj nedeljnoj cevi upecao televizor sa kablom od kablovske. Tako da u ponudi kada sam gledao na taj televizor u ponudi izvinjam se samo da zatvorim izvinjam se samo da zatvorim ovaj prozore od studija lupa neko napolju podigni muziku ovo je strašno Talk show braće Budkaj evo to sam htio još da kažem da u ponudi kablovskoj e, televizije koju sam mogao interno da gledam u Skupštini Jugoslavije bilo je čak preko 40 porno programa. Nije moguće. Najrazličitijih orijentacija je bilo. 40. Sad ja ne bih teo da nabrajam detaljno zato što stvarno mnogo, ali tamo za svačiji ukus ste mogli nešto, osim informativnog programa celodnevnog, mogli ste normalno 24 časa da birate šta hoćete od te ponude televizijske. Ja prosto ne mogu da verujem da je moguće da, da se i tehnička roba baca koja je ispravna. Vi ste ispravan televizor imali, je To je ispravan televizor e, bio, samo nije imao onu dimenziju, kako se to kaže, kućni bioskop. Sad većinom su tamo kućni bioskop. Ova nova tehnologija da, je da. ugrađena tamo. Znači, pratili ste sve, ono što se dešava unutra, ono što se dešava s polja. Recite mi vaše beleške, one su vrlo značajne za ovaj naš razgovor. što sam pratio, osim toga što sam vodio dnevnik, ja sam i svoje neke zaključke i svoje osmatranje posmatranja, svoje, svoje nad na, na, na, svim tim e, radio tako da u izdanju Srpske akademije nauka sekcije za prozni izraz i navodnu memoarsku građu meni izlazi ovaj deo po deo da mi izlaze ovaj, te moje... Da, to je znači posle ovog vašeg... vašeg pojavljivanja, konačnog posle 20 godina, spremamo spremate zapravo nešto za naše čitaoce. Tu će Vrlo biti zanimljivu sažeta cela istorija. Tu će biti cela istorija za ovih 20 godina. Kao i naj, naj da kažem, naj, naj uh, e, detaljni tračevi koji su sta, za koje narod ne zna. Znate što me zanima? će verovatno i naše dragi slušalce. Zašto ste i kako ste vi izašli? mislim razlog 20 godina biti verovatno ste navikli verovatno vam nije bilo čak ni jednostavno da izađete tek tako znači morao je postojati neki jak razlog pa ovako ja sam bio jak razlog je bio e, zbog toga što ja sam video da kada je došao Koštunica na vlast i što i, i javnog mnjenja pokazuju da je jedino on u stvari osoba koja može da se poredi sa Titom da i došao sam do zaključka da je u stvari kostunica drugi Tito. A znači to je bio neki motiv da osjetite u dubini svoje duše? To je bio okvir onoga što sam ja u suštini unutra osjećao. Ja sam prema Kostunici osjetio isto onakvu snažnu ljubav kakvu sam osjetio i prema drugu Titu. Drug Tito vas je privlačio, kao što ste meni rekli, i psihički i fizički. A šta je s gospodinom Koštunicom? Sličan neki osjećaj imate? Ljubav je, kao što svi znamo, iracionalna. Osim one racionalne sračunate ljubavi, ljubavi iz interesa. Da. A, mene je Tito privlačio i psihički, a boga mi i fizički. Kako su godine prolazili, primat u mojim svakodnevnim razmišljanjima je sve više preuzimao njegov fizički lik, zato što sam bio okružen tim slikama, bistama, kipovima, a zatim tu sam mogao da vidim njegovu privlačnost, nastup, pojavu, imidž. On je bio tako gord. Da, jeste bio je gord, svi znamo to. A sa druge strane, e, ja sam izučavao čak i, i e, oblike ljubavi univerzalne. Kako ste to izučavali? pa ja sam mogao da pratim u tim cevima u, u podromskim prostorijama kao i ovim cevima na, na nižim spratovima. Pratio sam ponašanje pacova. Da, to je zanimljivo. I Pacovi u stvari se ponašaju skoro kao i ljudi i imaju odanost i sklonost prema jedni prema drugima, skoro kao i ljudi. Da. Ja sam počeo da primećujem sitne i gotovo nenapadne pojave koje su me okruživale i udubio sam se u njihovo socijalno ponašanje. Poredio sam ih sa ljudima i pronalazio sam mnoge zajedničke osobine koje mi kao ljudska vrsta delimo sa njima. Dobro. A <clears throat> Reci, A onda uh, hteo sam još da kažem da prema Kostunici sam osjetio nešto od toga iracionalnog što sam osjetio i prema Marsalu. Dobro, ja se zahvaljujem sada ćemo da nastavimo uz jednu muziku, pa, pa ćemo razgovarati poslije Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa gospodinom Diogenom Macurom koji je 20 godina proveo u cevima Savezne skupštine. Gospodine Macura, vi ste ušli u cevi iz razloga ljubavi, velike ljubavi, izašli ste iz cevi zbog ljubavi. Recite mi koliko je u demokratskim uslovima kao što su ovi danas kod nas, koliko je e, važna iskrena i prava ljubav prema vlasti? Za vlast je najvažnija ne utvorička ljubav, nego iskrena ljubav. Ja sam na svet počeo bio da gledam iz pacovske perspektive i tu sam dobio tako jedno ambivalentno neutralno stanovište objektivne procene i vrednovanja ljudskog ponašanja kao iz opšte uopšte, tako da sam lepše mogao da procenim šta je prava ljubav. Da. Razmišljao sam gledajući televizor o velikim primercima ljudi. Tarzan Jane čita trougao, na primjer, Samson i Dilajla, zatim Labuđa vernost, Sloba mira. To su sve velike ljubavi pa primjeri velike ljubavi koji su nama dostupni i poznati, a koliko samo još ima onih nepoznatih slučajeva malih ljudi koji koji također vole, iskreno, vole iskrenost. A ono pogotovo, to sam, izvinite, htio da. da kažem, za vlast je najvažnija ljubav. Ja sam kod Koštunice primetio jednu stvar. On želi da propagira iskrenu ljubav prema vlasti. On želi, da kažem, da podstiče iskrenu ljubav prema vlasti jer postoji strah svakog režima od tih takozvanih preletača. Da, ono što je tragično, tragedija svake od ovih dosadašnjih vlasti je zapravo neiskrena ljubav podanika prema njima. Znači to ulizištvo koje je problem svake vlasti, to se ispostavi na kraju, tako? Pa ti e, preletači što ja zovem golubovi u ulizice, oni se nalaze u svakom režimu. Njih su puni mediji, tako da su na ekranu čak likovi novinara takvi da se ne mogu od tog pepela razaznati koliko se posipaju. Dok kod Koštunice primećem da on želi da obnovi iskrenost, ja sam gledao i e, e, kada je bio na, u Hilendaru, da obnovi iskrenu ljubav, e, da podstakne iskrenu ljubav da, da, jasno. građana prema njemu. Jasno. Prema vlasti uopšte. Neverovatno je da čim ste izašli, vas su vrlo brzo, odmah su vas, da kažem, primetili. Pa ova tema je jako aktuelna i vlast me odmah zapasila zbog te problematike kojom sam se ja bavio i e, ona me angažovala isprvo u neformalnim razgovorima, a zatim i formalnim u nekim od svojih projekata. Dobro, znači neki od tih projekata su odobreni na najvišem nivou, a sama država bi trebalo da se brine o njihovoj realizaciji, ili tako? E, pa evo, e, ja sam e, se e, dogovorio na najvišem nivou da svoja scenarija koje sam pripremao, da se to ekranizuje, da se napravi jedan film koji će propagirati iskreno ljubav prema vlasti. Da ja se izvinjam, nisam našim dragim slušalcima rekao tu činjenicu da ste između raznih tekstova koje ste tamo napisali, pored te sve memoarske građe, vi napravili jedan e, scenarij za pravi, pravi ljubavni film, je tako? Ja sam napravio taj scenario, ponudio sam ga na najvišem nivou i taj da. scenario je e, odobren i sada radimo na njegovoj realizaciji. Jedno vrlo interesantno pitanje, Goran Svilanović je bio pre nekoliko dana u Americi, zašto? Pa ovaj projekat oko ovog filma je međunarodni projekat. Kako zbog težine i ozbiljnosti ove teme, a e, sa druge strane zbog nemogućnosti da se ta tema realizuje u okvirima neiskrenosti e, e, medija koje još nisu, da kažem, da, niste mogli to da ostvarite ovdje u našim uslovima. Nismo htjeli da rizikujemo da namo, na primjer, RTS-u da. to realizuje zbog, zbog pitanje koliko bi sa kojom iskrenošću bi oni pristupili tako jednoj ozbiljnoj. Da, u taj projekat se mora znači čista srce ući, to nije bilo moguće ovdje. Recite mi, pa, samo da nešto da vas pitam, to je jedan razlog, a drugi razlog, verovatno i financije, mi baš nemamo toliko para. Tako. Drugi razlog je zbog toga što je to jedan spektakl i mi smo zavisni na našim donatorima i zemljama koje su uključene u taj projekat, koje također imaju veliki interes za tim projektom. Znači, Goran Svilanović je bio u Americi, bio je sa Madeleine Albright. Šta? Pa Šta je on, bilo? Kada je otišao na poselu kod Albrightove, direktni razlog je bio taj da se angažuju sredstva i da se, da kažem, eh, omogući realizacija ovog projekta. Evo, baš sam skoro sa njim pričao kad se vratio, kaže dok je čitao Albright ovaj, ovaj scenario, da je ona sa suzama u očima kao vid humanitarne pomoći ponudila našoj mladoj demokratiji pomoć u najboljim glumcima. Nije moguće, glumce vam je ponudila kao pomoć. Pa kaže Goran, tu su pala i takva imena kao što su recimo Gir, Van Damme, Rurki, Julia Roberts i sad da ne nabrajam. to znači da je u stvari Amerika posle, 20, posle 10 godina na kraju otvorena prema nama i vraćamo se starom prijateljstvu i ovaj zajednički projekat bi trebalo da bude pečat našeg stogodišnjeg diplomatskog prijateljstva. Sjajno, znači vi ste praktično inicijator ponovnih veza saradnje sa Evropom, jer tu čini mi se da ima i nekih engleskih glumaca, je tako? Ali, ali Amerika je pre svega ono na šta se cilja kao najvećeg ekonomskog partnera, je tako? Pa mi najviše smo u stvari na to računali. Evo, baš kaže Goran da je bila Olbratova tako ganuta da mu je na rastanku dala svoj lični kalendar sa kišnim i plodnim danima, a koji je izrađen od strane satelitske službe NASA, CIA, FBI i to sam htio da kažem, to je važno zbog toga što na osnovu njega na bazi izbjegavanja vremenskom vremenskog e, obmanjivanja da. se štedi skoro polovina budžeta. Na primjer, kad vi snimate neku e, sunčanu scenu, a izađete pada kiša tri dana, vi sa glumcima, celom ekipom i u stvari čučite tamo pod nekim šatorima i gledate u nebo. Gledate kako vam pare kako pare, kako se tope te pare. I onda ne možete za spektakularne scene više nemate, nego radite spektakularne scene u četiri zida. Što da, pa to je ova ista ekipa koja je, koja je radila vremensku prognozu tokom bombardovanja zbog uspešnih napada na našu zemlju, tako? Pa tačno, taj, taj kaže kalendar sa, sa kišnim i plodnim danima, e, lični kalendar gospođe Albrightove će biti, e, da kažem, jedan orijentir e, za snimanje masovnih scena. Dobro, znači snimanje ovog filma bi trebalo da počne, kako ste mi rekli, krajem februara, jel tako, početkom marta. Otprilike tako. Zavisno od vremenske situacije, li tako? Pa ja sam još nešto hteo da kažem o tom filmu. Taj Recite, da. film je s jedne strane edukativni film, a sa druge strane on je u funkciji uspostavljanja realnog i iskrenog patriotizma. Da. A, scenarij koji sam pisao u tim cemivima e, je spoj, e, predstavlja spoj Don Juana, Ane Karenjine, Doktor Živago, Duboko grlo, Samson i Delilah, Mad Max, treći deo naročito, a spoj biblijskog istorijskog životnog sadržaja sa naglaskom na spontanim izlivima plemenitih osjećanja, pogotovo u masovnim scenama. Znači, bit će tu dosta masovnih scena, recite recimo jedno. Pa evo, ima jedna masovna scena koja se snima iz, iz helikoptera, otprilike 2000 ljudi u crvenim hulahopama i crvenim rolkama formira srce koje pulsira. O, da, to je lepo. To na Ledini, na zbornom mjestu za mitinge kod Ušće će biti snimano. Tamo je veliki prostor i tamo sve to može da se sa tehnikom, lako i za, za letenje helikoptera i za snimanje, može iskosa fino da se zahvati to iz malo veće dužine. Sad da vam ne opisujem. Da, zašto baš na Ušću, to mi bar Ali simbolika je ta da se u stvari tu dve reke ulivaju u jaču reku. Da, znači opet ljubav, vodena neka ljubav. Da, e, vodena ljubav i simbolički predstavlja jedinstvo dve sile gde jača sila pobeđuje. Da. E, Film ste rekli počinje u proleće. Počinje u proleće, mi imamo već dozvola za snimanje u toku vađenja i e, prva klapa pada na rimskim šančijima. Zašto tamo? Pa, Ovako, e, zato što ta prva scena mora da bude upečatljiva i da otvori ceo film. Tamo se sreću posle jake zime ptice koje su ostale da prezime sa onima koje se vraćaju iz toplih krajeva da polažu mlade i da mužjacima oplode jaja. Tako, na primjer, Sreću se opet stari znanci Vrana, Vrabac, Dukokos i Kos, kao i sa druge strane Čaplja, Roda, kao i čuk Mišar. <laughs> Dakle, na rimskim šančevima treba da padne prva klapa vašeg novog i jedinog filma, filma o velikoj strasnoj ljubavi. Recite mi, februar, mart, niste to objasnili. Februar i mart iz razloga nekog prolesnog buđenja, imali još nešto? Pa nama je trebalo za početak filma jedan mučan barski ambijent. Da? Opusteo, opustošen, sa usamljenim pticama, i onda kako se iz tih bara, iz te žabokrećine, iz, iz te magle, kako se razvija iskrena ljubav i patriotizam. Da, da, znači... Na primjeru ptica. Da, da. Simbolički samo. Film će početi, znači, s tim pticama. A još sam htio da kažem, tu ima i nekih e, masovnih ljubavnih scena, a i poetika ravnice je vrlo značajna. A i lakše se kadrira kad je pregledan teren. To sam teo da kažem da taj film, kakav Bulajić, kakav Houston i Sika, o bici na Neretvi Ben Huru će posled ovog filma da se priča sa podsmehom i u šali. Da. Neke scene čak predstavljaju najbolji na, na našoj publici to poznato, najbolji spoj španskih serija i dansko-švedskih koprodukcijskih filmova sa bazičnim ljubavnim sadržajem. Da, recite mi ko će to režirati? Imate li već spremne režisere ili šta? Pa to je, e, imamo pet režisera sa režiserskim kolegijom. To će biti onda kao neki omnibus? To će biti teško reći omnibus, ali spektakl omnibus, ali pri snimanju e, ja treba svima režiserima da pročitam, oni treba da tumače sa kamermanima i kad ga ubodu u emociju filmskim izrazom, kažem snimatelju teraj dalje idemo na drugu scenu, šalji scenu odmah u montažu, nemam ponavljanja. Znači vi i tom prilikom se trudite da maksimalno uštedite para, znači vi praktično svaku scenu odigrate pred glumcima, oni to ponove, jel tako? Ako je u redu, snima se. Ako sam dobro shvatio. Ako je u redu, snima. Tamo se sve, e, imate pet režisera i nema jedan režiser da uzme da ga tupi i da uzme neke nego jednostavno koja je najatraktivnija od tih scena, od tih pet režisera, to se vidi, pogleda, izvežba, pa proba, i onda, koja je najbolja, ja, ja ocenim ko je najbolja, ja sam koordinator režiserski, koja je najbolja, ta se snimi i odmah idemo dalje. I nema da, da, da kažem, da budžet se baca na neko tupljenje nekog režisera koji hoće svoj intimni izraz da, da prikaže. Sjajno, Nisam, nisam shvatio da je to tako. Znači, vi imate potpunu kontrolu nad snimanjem filma ja pretpostavljam da će to biti jako uspešno ceo taj projekat svi željno očekujemo početak snimanja koliko planirate da traje otprilike taj film koliko ne, ne, snimanje, a snimanje e, planiramo da traje otprilike godinu i po dana da, znači, u otvorenim uslovima a poslu u enterijerima imamo u dvoranama za bal, utakmice i tako, to imamo i sezonske neke, o, da kažem vezani smo i sezonskim nekim datumima, kalendarima ima ovaj futbalske lige prolećne, ovaj, zatim ima, otprilike to je još jedno pola godine posla, tako da sve zajedno otprilike dve godine mi očekujemo s tim što ćemo izbacivati neke, neke ovako e, kao seriju ili kao, kao tako Da, obično posle filma da, idu televizijske mi serije. Mi, mi ćemo pre filma. Recite mi da li taj film ide i na zapad, na zapadno tržište? na zapad ide odmah, zato što mi odmah snimamo i na, sa zapadnim je, e, glasovima, tako da, da ovaj, veliki interes, to je koprodukcija, tu su velike da, i, a i tema je, i tema jako, jako zanimljiva i za, za njih tamo. Ja bih reži predložio da pustimo jednu pesmicu pa ćemo nastaviti razgovor. Vi slušate sada niz talk show braće Budkaj. opoštovani slušalci sa gospodinom Diogenom Macurom smo pričali dosta toga, sad je red da, da mi kažete Odakle vam svi ti silni glumci koje nam meravate da angažujete u svom filmu? Pa neke od tih glumaca sam našao u stvari gledajući kroz one otvore u skupštini. Ja u stvari druge ljude ne poznajem, poznajem sa ekrana, ali ove ljude sam upoznao po njihovoj iskrenosti. Da? Evo jedna igračica na šipki danas već majka dvoje dece e, u skupštinskom baru sa bogatim skupštinskim iskustvom igraće mitološki sokratovski unutrašnji glas našeg predsjednika – Pojavljivaće se u tom filmu. Da, dalje. A onda glumce nalazite na različite načine, raspišete u audiciju i onda ljudi koji imaju određena saznanja, znači, sposobnosti javljaju znači, vas. vi ste već raspisali audiciju. Audicija je još otvorena tako da uh, slušaoci, gledaoci, publika, u stvari narod može da se javi, jer to je jedan narodni film, e, film opšte narodne volje, slobodne narodne volje i slobodnog narodnog izraza. Da. A evo mnogi se javljaju, neki su, <laughs> odmah da kažem, pravi neotkriveni dragulji na polju ljubavnog filma. Evo ima jedan dečko iz Bačkoj Jarka koji, osim urođene sposobnosti nadnisanju u trajanju od 10 sati zatvorenim očima, pokazuje e, neverovatnu izražajnu iskrenost, tako da on u stvari sa tim zatvorenim očima prikazuje nešto što samo u unutrašnjom sagledavanju svoje iskrenosti može da se prenese na filmsko platno kao nepatvoreni izraz. Da vi to nam njega možete... ćemo staviti, njega ćemo staviti u pozadinske scene da bude kao kako bi to kazao light motiv prisjećanja uh, na, na, na iskrenost iz mladosti. Da, vi najbolje možete to da osjetite s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo u samoći, ili tako? Vi ste dosta razmišljali na tu temu ljubav, iskrenost, e, unutrašnje osjećanja, lomili ste se, je tako? Ja sam u stvari e, ovim filmom i hteo da predstavim jedno iskreno osjećanje, povezano naravno, iskreno intimno lično osjećanje, iskreno intimno ljubav, povezanu sa iskrenom intimnom ljubavlju patriotskom. Sjajno, sjajno. Vidim da ste tu doneli i vaš scenarij koji je gotovo, tako? Evo, ja ću, ja ću da to je taj pa scenarij. Ono, ima dosta, ima dosta, koji je hvaljen scena, da. u Beloj kući. Da, da. I kažem na koji je uh, gospođa Olbretova, uh, kažu da je, da je kraj scenarija dok je gospodin Svilanović čitao, dočekala sa suzama na kolenima. Da, da, plakala je zaista. Pa ja sam nešto, nisam do duše, ima dosta, nisam sve pročitao, ali ima zaista potresnih, e, lepih, da kažem, potresnih ljubavnih scena možda ne bi bilo loše da, da malo podignu muziku, da svi pripremite pa da nam pročitate deo toga što <laughs> imate. Evo, evo, recimo, da, samo malo podigni muziku pa... da ipak, ja se izvinjam, e, sačekat ćete sa čitanjem jer neko je na telefonskoj liniji pa da ga čujemo da čovjek ne čeka. Izvolite, dobar dan. Zdrav. O, dobar dan, gospođa. E, moj sokole, pa ja se uplaši Hvala Bogu, živi se i zdravi, već sam počela da pevušim, gdje si da si moj gulube. A mislili ste, nema nas dugo? Pa-, pa... juče sam vas slušala sa ručkovima, bambusovim i barbikinim salatama. Aha, aha i, i poslije ću nešto predložiti sam fantomu. Dakle, fantoma nema na zemaljskoj kugli, zato i može sve to da govori šta govori. Da, ima ih u skupštini. Da, pa vidim da je iz skupštine... ali to su iskustva iz cevi. To su moje iskustva iz cevi. Čujte da vam kažem, pa prvo napišite, molim vas, jedan kuvar, pa konkurišite karapanđi, jer to bi bila jako dobra stvar sa vašim receptima. Drugo, ta istorija koju ste počeli da pišete, daj Bože da ispadne nešto, ali film na, snima na ušću, to mi se posebno dopada. Dobro. Čak sam htjela da vam preporučim i ne, nekakve glumce, znate. Imate glumce, odlično, ja mislim da, da gospodin... pa evo recimo Matića, Ako... pa Markovića, pa Kertestuvi, a za ljubavne scene Ivica i Gorica, ja mislim da bi bili perfektni. Ne treba tražiti glumce sa strane. Evo, da. mi svakom dajemo šansu, možete i sami da se prijavite jo, na našu hvala audiciju. Hvala lijepo, ne bi mogla ja. To, taj film ću ja ponovo zvati, već smo imali jedan buđenje pacova ali ja mislim da će ovaj vaš da bude buđenje pacova broj dva. Ovaj, buđenje da... ja, mislim da gospodin nije ipak bio u prilici sve filmove da gleda. E, čujte. Ovaj, recite. Kažete, zašto ste baš birali Poliševskog? Ja ne znam zašto pa- je gospodin Koliševskog izabrao vjerovatno neku fizičku privlačnost i To je, to je onaj prvi deo bio da. Što, se, što se kaže, iz face vidite prirodnu inteligenciju svakoga e, Ja. Da, pa poslije tog jeda kome se baš iz face ne vidi mnogo što šta. A sad vidim da vam je ljubav prešla na našeg novog predsjednika, znate, mnogo ste o ljubavi pričali prema njemu. Ja sam govorio o iskrenosti zapravo, do, pa o iskrenom odnosu prema predsjedniku, a evo vidite i naš narod prema poslednjim istraživanjima pokazuje iskrena odnos prema našem novom Apsolutno tako, to je za sad tako, a živi bili pa videli. Da, to treba a što I to preko noći iskren odnos Yes, jesi, yes, pa da, ali treba noći, dosta noći da prođu dok se stvari ne stave na svoje mjesto. Znate šta, ljubav je stvar momenta. To je stvar e, pa to je, to, to je ono što se kaže fatalna ljubav. Sa, sa novim ja. predsjednikom naš narod osjetio je fatalnu ljubav, prekonoćnu ljubav. Čujte da vam kažem ovaj, ali mnogo mi to sve liči na prevrtače, a sad prevrtače zovu novim imenom žmigavci. <laughs> E, to Juče sam to pročitala, to mi se sad posebno dopada. Prema tome, Fantom, e, Fantome, odlično ste sve to. Samo ono, ono je Samsung i Dalila, ne Dilajla, to ste vi namjerno kazali. Sa, ovaj, i Šta ne, ne Samson i Dalila. To je, pa to je, to je primjer ljubavi. A nije Dilajla, a Dilajla je nešto, a sve je u redu, sve sam shvatila. E, e želim vam da uspete sa filmom, ja ga valjda neću dočekati s obzirom da se tako dugo snima, a volim su tako, odebrali pet pet režisera, pa to mora da bude nešto zaista iz pacovske perspektive. Više ljudi se zna. Mi smo išli, mi smo sa, sa tom ovaj, logikom. Da, e, sad samo nešto bi Džaniju da kažem. Džani, ovaj, najbolja emisija u prošloj godini. To su bila otvorena vrata sa Dejanom Mihajlovićem. A mislite... mi se dopala i srdačno pozdravljam zbog toga. Sad mi se sve više dopadaju i ove, i ove stvari e, zato što se možemo i ismejati. Želim uspeh Zahvaljujem. i gospodinu Fantomu. Zahvaljujem vam mnogo na javljanju i lepim rečima. Pa čujemo se prijetno, prijetno. Hvala vam, prijetno. kao što rekoh, naš dragi gost će da pročita deo scenarija, to je scena, ako se ne veram, 1247, ima ih dosta, rekao sam. To je iz, iz trećeg dela, scena 1247. Izvolite. Dragan ulazi u stan, sklapa kišobran, mokar je, naslanja kišobran na kadu, izuva se kravi nožne prste i glasno kao za sebe razmišlja a ual pada jebote. Za to vreme Dragana u kujni kuva ručak. Iz sobe se čuje radio, otvara fioku i uzima kafenu kašičicu, dosoljava dve kafene kašičice sa probanjem i lakim oblizivanjem i klimanjem glave u stranu. Zatim odlaže, kašice se u lavaboj, stavlja poklopac na lonac i vraća prekidač na šporetu sa trojke na jedan i Okreće se, gleda trenutak Dragana, korak na jedan korak unazad, oslanja se šakom na frižider. Gledaju se netrmice očima u oči. U pozadini počinje muzika, rez sa scenom, sad ide kako čaplje sleću u rani suton u polukružnom letu. Zatim ova scena, Dragane, pa gde si ti svih ovih deset godina? Dragan je nemo sa smeskom gleda, a zatim lagano odvraća pogled u stranu, stidljivo. Mokar sam do gole kože. Doneću ti nešto toplo da presvučeš. Odlazi u spavaću sobu. Kadar se sad premješta na sliku na kuhinskom zidu sa čapljama kako se ljube. Dragan da se vraća nazad u hodnik i nalazi Dragana kako stoji nag naslonjen rukom na dovratak. U sljedećem trenutku on čini korak prema njoj. Dragane, znaš da to ne volim. Dragane, nemoj zvaći vojsku i policiju. Sledeća scena bara presijava se u sumrak, gnezdu sa čapljom, čaplja zamahuje krilima, polako se uždiže i leti u sumrak. Čuje se kreketanje žaba, jedna roda stoji na jednoj nozi i prvo malo gleda ispred sebe, a onda malo začeli pa Muzika Vi slušate sada niz Dlake, talk show braće Budkaj. Dakle, to je bila ta scena. Sjajno, gospodine. Ja ja A sam, takih to sam sve, sve da kažem derivirao iz samotnog razmišljanja i gledanja u prolaznost političkih sudbina tokom ovih 20 godina u Skupštini Sve ste sami svojom nejakom rukom pisali. Sve sam sam svojom nejakom rukom zapisao svaku svoju nejaku misao. Mi smo ovdje otvorili pitanje koje se tokom ovih 20 godina pa i, pa i možda i veći broj godina nameće znači odnos vlasti prema ljubavi i obratno odnos vlasti prema ljubavi, odnos naroda prema vlasti, odnos naroda prema ljubavi i odnos ljubavi prema ljubavi. Jasno, to su, to su neki odnosi koji u svakom čoveku nekako se preganjaju, tinja jedan, tinja drugi, Šta je a po vama, po vašem mišljenju, problem svih ovih godina? Vi ste rekli, bili ste svim srcem za Tita. I onda ste, evo, do, do, skora ste bili privrženik Titovog dela i lika i odjednom eto koštunice. Pa znate kako se kaže, prva ljubav zaborava nema. Da? Kao što sam voleo svog najprivrženijeg konja, kao što sam voleo svog maršala, vremenom reka teče i neke rane zaceli. I onda osjećate kako vama tinja nova ljubav, kako se ras, rasplamsava i kako preko noći bukne. Da, znači... To je, kostunica je moja nova ljubav. I ne samo moja, nego kostunica je naš drugi Tito. Da, sjajno. Znači vi ste posle 20 godina našli svoju novu ljubav. Ja bih sa ovim da završimo našu današnju emisiju. Mislim da je sve ovo što ste rekli prilično idilično i da pogađa slušalca u samu srž nekog, neke duhovnosti i, i njegovog unutarnjeg bića. A ja još pozivam e, vaše slušalce, kogod zna nešto e, da odigra, da pokaže patriotski u filmu, da predstavi, neka dođe, neka se javi i neka pokaže šta zna. Da, sjajno. Znači, poštovani slušalci, sa nam u studiju bio gospodin Macura, Diogen Macura koji, eto čuli ste posle 20 godina, pronašavši svoju pravu ljubav, počinje uskoro sa snimanjem filma o pravoj ljubavi u kome će se sve razjasniti. To će biti to će, da, to će biti model koji će moći da služi kao primer model Da, da, generacijama koje dolaze. Ja se mnogo zahvaljujem, poštovani slušalci, mnogo vas pozdravili braća Butke i njihov gost. Ovo je kraj još jedne tamne strane vaše ličnosti. Ovo je kraj još jednog talk show obraci Budka i mnogo vas pozdravljam. Hvala vam za sve. Divni ste. I sadržaj vaše stanice i samo tako nastavite